Dumnezeul meu. Dimineața auzi glasul meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Dimineața auzi glasul meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească ferește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și voi învăța îndreptările tale. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să ta, să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să laud puterea ta, toată ziua mare cuvința ta. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să laud puterea ta, toată ziua mare cuvința ta.